čitamo biografiju Muhammeda a.s. iz knjige Ar-Rahikul Mahtum, zapečaćeni džennetski napitak. Također je Resulullah tumačio vjernicima vrijednost praktikovanja vjere, nagrade i sevapu kod Allaha. Sve je to povezivao i potvrđivao objavom spuštenom sa nebesa. Učio je Kur'an i primjerom pokazivao kako i oni treba da rade, i šta su dužni činiti prema obavezi širenja islama. Tako je rastao ugled vjernika, obogaćen najvišim vrijednostima i najljepšim primjerima, dok ne postadoše uzvišeni primjer vjernika, kakvog ne poznavaše historija čovječanstva nakon poslanika. Resulullah a.s. je posjedovao i neke vidljive osobine koje su privlačile svakog sagovornika. Bio je lijepo građen, lijepog ophođenja, spretan u poslu toga je privlačio ljude, pa su hrlili da ga vide i čuju. U svom obraćanju obraćao se ashabima, uvažavao ih, volio ih i cijenio. Zato bi oni svaku njegovu riječ prihvatili i odmah je u djelo sprovodili. Samo na ovakav način uspio je Resulullah a.s. da za kratko vrijeme udari čvrste i jake temelje jednoj novoj ljudskoj vjerskoj zajednici, najčistijoj koju je poznavala historija ikada – udario je temelje zajednici koja je odolijevala svim strujama toga vremena i uspjela da ih usmjeri na pravi način i da napravi veliki preokret u historiji čovječanstva. Bismillahirrahmanirrahim. Velika bitka Bedra, prva odlučujuća bitka za islam. U pohodu na Aširu spomenuli smo kurešijsku karavanu koja je umakla poslaniku alaihi a kretala se iz Meke prema Šamu. Kada se primaklo vrijeme njenog povratka iz Šama, Resulullah alaihisselam posla Talhu bin Ubejdullah i Sejda bin Zejda na sjever u izviđanje. Oni stigoše u Havru i tu ostadoše dok ne naiđe karavana na čelu sa Ebu Sufjanom. Oni pokupiše informacije i vratiše se u Medinu da obavijeste Resulullaha alaihisselam. Karavana je bila ogromna hiljadu natovarenih deva svim vrstama robe u koju je utrošeno veliko kurešijsko bogatstvo, a koje je iznosilo ne manje od 50.000 zlatnih dinara sa minimalnim obezbeđenjem od 40 ljudi. Bila je to idealna prilika za medinske vojnike, a za nevjernike težak vojni, politički i ekonomski udarac ako izgube ovo silno bogatstvo. Stoga Resulullah a.s. obavijesti muslimane govoreći Ide kurejšijska karavana, bogato natovarana, izađite i dočekajte je. Možda će nam je Allah pokloniti. Resulullah a.s. nije nikom ni naredio, ani zabranio da krene na ovu karavanu. Ostavio je punu slobodu u odluci. Resulullah a.s. nije očekivao nikakav sukob sa kurešijskom vojskom zbog karavane nije očekivao da će doći do velike bitke na Bedru. Stoga većina ashaba osta u Medini. Oni su smatrali da Resulullahov alaihisselam izlazak na ovako presretanje karavane nije kao izlazak u prethodne izvidnice i pohode, te je zbog toga i dozvolio da ko hoće ide, a ko hoće ostane. Resulullah alaihisselam se pripremao za odlazak. S njim je krenulo 310 ljudi. Glavnu komandu i zastavu dade u ruke Musabu bin Umeir u Rejši. Zastava je bila bijela. Vojsku podijeli na dva odreda. Odred Muhađira kojim je komandovao Alija bin Ebi Talib i odred Ensarija kojim je komandovao Sad bin Muaz. Resulullah alihi selam krenu na čelu ove vojske koja nije bila dobro pripremljena. Ebu Sufjan kao vođa karavane je bio krajnje obazriv i oprezan. Znao je da je put za Meku veoma opasan i da su moguća razna iznenađenja. Poslao je svoje špijune da motre na svakog ko prolazi tim putem i da ga obavještavaju. Ubrzo dođe do njega vijest da je Muhammed a.s. podigao vojsku da presretne njihovu karavanu. Stoga on otpremi u Meku Damdama bin Amr el Gafariju s paničnim vijestima da mu pošalju ljude koji će odbraniti karavanu od Mohameda a.s. i njegovih drugova. Ljudi u Mekki se brzo digoše. Vojsku je sačinjavalo oko 1300 boraca u startu. Imali su 100 konja, 600 oklopnika, a deva su imali toliko da im se i ne zna tačan broj. Glavni komandant je bio Ebu Džehl bin Hišam. Resulullah i medinska vojska saznadoše za mekansku karavanu i vojsku koja je krenula iz Meke kao pojačanje, još dok su bili u dolini Zafran. Ustvrdili su da nemaju izbora i da ne mogu izbjeći sukob, jer bi to bilo kukavički. Stoga moraju nastaviti put s velikom hrabrošću, junaštvom, smjelo i odvažno, bodreći svoje vojnike. Svakako nije smio dozvoliti Kurešiškoj vojsci da se baškari tim putevima kako hoće i da pokazuje svoju vojnu moć. Nema sumnje, oni bi bili u stanju nabaciti svoju vojnu, političku i ekonomsku dominaciju. To bi u svakom slučaju oslabilo pozicije muslimana na tim područjima, a islam bi postao kao paralizovano tijelo života, što bi oživjelo mržnju i sržbu svih protivnika islama na ovim prostorima. A nakon svega ovoga Ko bi bio taj da garantuje muslimanima da mekanska vojska neće krenuti na Medinu i poraziti muslimane na pragu njihovih kuća? Ne, muslimanska vojska se ne smije zavaravati. Svako i najmanje kolebanje bi moglo ostaviti najgore tragove na biće i ugled muslimana. U blizini bedra odluči se Allahu poslanik lično da ode u izviđanje sa svojim drugom Ebu Bekrom Esidikom Allahu anhum. Allah Đelešanuhu te noći posla kišu koja je mušricima izazvala tegobu i neugodnost jer im je otežavala put i kretanje. A za muslimane je bila milost Allahova koja ih opra, očisti njihova tijela i odijela, rasladi i popasi zemlju, učvrsti pjesak i unese ljubav u njihova srca. Kiša je dakle za muslimane bila Božja milost. Resulullah Hiselam odluči da krene s vojskom prema Bedru i preduhitri Kurejšije u zauzimanju veoma važnog izvorišta vode. Resulullah a.s. podiže vojsku i krenuše do neprijatelju najbližeg bunara. Tamo stigoše oko pola noći, iskopaše kanal i zatrpaše glavne izvore. Nakon što muslimani dovedoše sebi vodu, Saad bin Muaz predloži Resulullahu a.s. da muslimani iskopaju utvrđenja i da obezbijede komandno mjesto u slučaju da dođu u situaciju da se povuku prije pobjede. Ova noć uoči bitke bila je u petka 17. Ramazana druge godine po Hidžri, a krenuo je iz Medine 8. ili 12. istog mjeseca. Bismillahirrahmanirrahim rascijep kurejšijske vojske na bojnome polju. Kurejšije su tu noć provele u svom taboru na El Udvetul Kusva. Kad se probudiše, krenu njihova konjica u dolinu Bedra. Nekoliko ih naiđe na kanal koji su muslimani iskopali. Resulullah alaihisselam reče, pustite ih, kogod se od njih napije vode, bit će danas ubijen, osim Hakima bin Huzama. On osta živ, a poslije primi islam i posta dobar musliman. Kad bi htio da se čvrsto zakune, govorio bi, tako mi onoga kome spasi na bedru. Kad se Kurejšije smjestiše u dolinu, ode u Meir bin Vehd el Džumehi da sazna nešto o muslimanskoj vojsci. Meir jašući na konju, obiđe muslimansku vojsku vrati se Kurejšijama i reče im, ima ih 300 ljudi, možda malo više, a možda i malo manje. Zatim reče, pričekajte malo dok vidim da nisu postavili zamku ili da ne imaju iza sebe pojačanje. On žurno odjaha dolinom, ali ne vidje ništa, ode i dalje, ali opet ne vidje ništa. Vrati se kod njih i reče, nisam nikog vidio, ali znam i osjećam o Kurejšije da nesreća donosi smrt. Tegleće deve jesriba nose mrtve. Ta vojska ne... ni skloništa. Sve što imaju, to su njihove sablje. Tako mi Boga, ni jedan njihov neće poginuti dok ne ubije nekog od vas. Kada pobiju velik broj vas, nema lijepog života poslije toga vidite šta vam je činiti. Tada ponovo izbi protest protiv Ebu Džehla. On je bio čvrsto odlučio da se ratuje. Pobunjenici su pozivali vojsku da se vrate u Meku bez borbe. Kad Utve ču šta priča Ebu Džehl, tako mi Boga preplašio se. Zatim reče, znaće Ebu Džehl ko ja ili on. Prva žrtva sukoba bio je El Esved Abdil Esed El Mahzumi, bio je zao i loš čovjek. On istupi i reče, zavjetujem se Bogu da ćemo piti njihovu vodu ili ćemo im srušiti kanal ili ćemo umrijeti boreći se. Hamza radijallahu anhu izađe da mu se suprostavi pa se sukobiše. Udari ga sabljom i rasječe mu nogu do pola koljena prije nego što stiže do vode pade na leđa, krv šiknu prema njegovim drugovima, a on poče puzati prema kanalu, dok ne dođe i sruči se, da time ispuni svoju zakletvu. Međutim, Hamza ga stiže, udari ga svojim drugim udarcem i ubi ga. Ovo ubistvo je značilo i početak obračuna među sukobljenim stranama. Odmah poslije njega istupiše tri najbolja kurejšijska junaka, svi iz jedne porodice. To su Utbe i Šejbe, sinovi Nebijata i El Velid, sin Utbeta. Oni zatražiše od muslimana trojicu ljudi za dvoboj. Pred njih izađoše trojica mladića Ensarija, Alf i Muavez, sinovi El Harisa i njihove majke, i Abdullah bin reva Kurejše ih upitaše, ko ste vi? Odgovoriše Ensarije, pa im rekoše, vi nama ne trebate, mi hoćemo naše Amidžiće, Zatim jedan od njih povika, O Muhammede, pošalji na nas, nama dorasle ljude, našeg soja. Resulullah a.s. reče, Ustani Ebu Ubejde bin el Haris, i ti Hamza, i ti Alija. Oni izađoše, a Kurejše ih upitaše, Ko ste vi? Oni rekoše ko su, a ovi izjaviše. Vi nam po svemu odgovarate, po porijeklu i po časti. Završetak ovog dvoboja bio je porazan za mušike. Izgubiše tri najbolja junaka i tri svoja najbolja komandanta odjednom. Stoga navališe na muslimane svi kao jedan. A muslimani, nakon što zamoliše pomoć od Allaha i na njega se osloniše, čvrsto riješeni da se bore u ime njega, zauzeše obrambeni položaj i nanesuše mušicima ogromne žrtve uz poklik. Ehadun ehad, Allah je jedan i Allahu Ekber, Allah je najveći. Resulullah a.s. izda svojoj vojsci posljednje naredbe za kontranapad. On reče, zbijte redove i udrite svom snagom, potom dodade, tako mi stvoritelja, kogod danas učestvuje u ovoj bitci i s velikim strpljenjem, boreći se, a ne bježeći od borbe, bude ubijen, sigurno će u džennet ući. U redovima mušrika nastade nered, znaci poraza su bili sve vidljiviji. Mušrici počeše posrtati pred sve naletima muslimanske vojske. Kraj bitke se približavao. Mušrici počeše masovnu bježaniju sratišta. Muslimani su ih pristizali, ubijali, zarobljavali ih, dok ih potpuno ne poraziše. U bitci na bedru koplja su ukaraštali, otac i sin, brat i brat. Osobe koje je krv vezivala, a ideja razdvajala. Ideja je bila jača od krvi. Zbog nje se isukaše sablje, zbog nje dobismo pobjednike i pobjeđene. Bismillahirrahmanirrahim. Vijest o porazu stiže u Meku. Mušici su bježali sa bedra glavom bez obzira, pojedinačno i u grupama, kako je ko stizao tumarali su putevima, dolinama i stazama, želeći što prije da se domognu meke, ali sa velikim strahom, kako će se tamo pojaviti poraženi. Ibn Ishak kaže, prvi koji je stigao s tužnom vješću Kurešijama bio je El Hajsuman bin Abdullah El Huzai. Kurešija ga dočekaše s pitanjem, šta ima tamo, kakve nam vijesti nosiš? On odgovori, ubijen je Utbe bin Rebija, Šejbe bin Rebija i Ebul Hakem bin Hiša, zatim Umeije bin Halef sa ostalim prvacima koje je nabrojao. Kad je nabrojao kurešijske prvake, Safan bin Umeije, koji je ostao da čuva Meku, povika, da li je normalan ovaj čovjek? Pitajte ga za mene, oni upitaše, a šta je sa Safanom bin Umejetom? On još uvijek sjedi kod vas ali, tako mi Boga, gledao sam njegovog oca i brata kada su ubijeni. Eto, u ovakvom stanju Mekka dočeka vijest o porazu na Bedru. To izazva u njima veliko razočarenje, a i srđbu. Poraz, poraz. Kako je moglo doći do njega? Stoga zabraniše naricanje nad mrtvima Bedra, da se ne bi muslimani zlu radovali desilo se da su El Esvedu bin Abdul Mutalibu stradala tri sina na bedru. Dugo je plakao za njima, a bio je slijepac. On jedne noći ču glas narikače. Posla svoga slugu i reče mu, vidi je li nariče za poginulim ili za nekim umrlim. Vidi da li kurejšije plaču za poginulim, pa da i ja plačem za Ebi Hikmetom, svojim sinom, utroba mi sagori. Dječak se vrati i reče, ta žena nariče za izgubljenom devom. El Esved se nije više mogao obuzdati pa zakuka. Azar plače za odbjeglom devom i zbog nje ne ima tvrdog sna. Ne plač zbog nje, već plači za bedrom gdje ode nam mladost naša sva. Na drugoj strani vijest o pobjedi stiže i u Medinu. Kada muslimani ostvariše pobjedu na Bedru, Resulullah a.s. posla dva glasnika sa radosnim vijestima stanovnicima Medine. On posla Abdullaha bin Ravaha i Zaida bin El Haris. Jevreji i munafici, dvoličnjaci, su širili u Medini lažnu propagandu, pa su pronijeli vijest i da je Resulullah a.s. ubijen. Kad je jedan od munafika ugledao Zaida na Resulullahovoj povika – Mohamed je ubijen, evo njegove deve, poznao sam je. Evo Zejda, on ne zna od straha šta govori. Došao je posramljen i poražen. Kad stigoše glasnici, muslimani ih okružiše i saslušaše njihove vijesti. Kad čuše radosnu vijest, nastade pravo sveopšte veselje. Medinom se zauriše tekbiri. Muslimanski prvaci koji su ostali u Medini krenuše u pravcu Bedra da dočekaju Resulullaha Selam i da mu čestitaju na ovoj slavnoj pobjedi. Nakon bitke Resulullah Selam je proveo na Bedru tri dana. Pred povratak u Medinu izbi među vojskom nesporazum oko podjele ratnog plijena. Kada se nesporazum pretvori u svađu, Resulullah selam naredi da svi vrate ono što su uzeli i da se to sabere na jedno mjesto. To i uradiše a Allah Đalešanuhu razriješi problem plijena objavljivanjem ajeta kojeg ćemo navesti. Prenosi se od Ubadeta bim Samit koji kaže Krenuli smo sa Resulullahom Selam i učestvovali na bedru. Strane se sukobiše i Allah Đalešanuhu porazi neprijatelja. Jedna grupa naših boraca krenu u potjeru za neprijateljem, ubijajući onoga koga stignu, a druga grupa navali na ratni plijen sakupljajući ga i uzimajući sebi što im se svidjelo. Treća grupa, koja je okruživala Resulullaha a.s., niti je tjerala neprijatelja, niti je kupila plijen. Utom i pade noć, a grupe se prepirahu oko ratnog plijena. Oni što su skupljali plijen rekoše, mi smo ga sakupili i on je naš, ni ga nećemo dijeliti. Potjernica povika, niste u pravu. Mi smo se borili a potom tjerali neprijatelja. Niste vi sami taj plijen zaradili. Treća grupa povika, mi smo bili zaduženi za obezbeđenje i zato smo se zadržali uz poslanika Alehi selam. U tom momentu Allah Đelešanuhu objavi. Bismillahirrahmanirrahim. Jes'eluneke anil enfal. Kulil enfalu lillahi var rasul. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله in kuntum mu'minin. U ime Allaha milostivog samilosnog. Pitaju te o plijenu, reci, plijen pripada Allahu i poslaniku, zato se bojte Allaha i izgladite međusobne razmirice i pokoravajte se Allahu i njegovom poslaniku, ako ste pravi vjernici. Istinu je rekao uzvišeni Allah. Nakon ovog ajeta Resulullah alaihisselam će raspodijeliti plijen kako je bilo pravedno. U povodu bitke na Bedru Allah Đerlešanuhu objavi sure El Enfal, što znači plijen. Ova sura je Allahovo objašnjenje ili komentar, ako smijemo tako reći, bitke na Bedru objašnjenje koje se u mnogome razlikuje od objašnjenja vladara i vojskovođa. Allah Đerlešanuhu je skrenuo pažnju muslimanima na moralne nedostatke i uzdizanje koje su imali pri sebi još od ranije. Tako su se oni moralno, vaspitno i duhovno uzdizali. Zatim je Allah Đerlešanuhu skrenuo pažnju na uspjeh uz pomoć meleka koji mi ne vidimo. To im Allah Đerlešanuhu napominje da se ne bi osilili i umislili da su pobjedu sami izvojevali. Stoga treba da se na Allaha oslone, da mu budu pokorni, da su poslušni njegovom poslaniku selam, a potom i da se sami potrude. Zatim im je Allah jasno govorio o plemenitim motivima i ciljevima zbog kojih je Resulullah pokrenuo ovu bitku, strašnu i opasnu, ali korisnu i poučnu, zbog razloga i osobina koje dovedoše do pobjede. Nakon ovoga Allah Đelešanuhu se obraća nevjernicima, mušicima i munaficima, dvolišnjacima, jevrejima i ratnim zarobljenicima sa bedra i ubjedljivo ih lijepim primjerom, uzorom i visokom riječitošću upućuje na predaju, popuštanje i prihvatanje Islama putem kojeg će doći do istine. Bismillahirrahmanirrahim vojne aktivnosti između Bedra i Uhuda. Bitka na Bedru je bila prvi oružani sukob između muslimana i mušrika. To je bila odlučujuća bitka u kojoj su muslimani zaradili pobjedu za koju saznaše svi Arapi veoma brzo. Najveći gubitnici ove bitke bili su oni koji su izgubili velike ljudske žrtve i štetovali direktno materijalna dobra. To su bili mušrici meke. Drugi su bili oni koji su s pobjedom muslimana doživjeli veliki udarac na svoje vjersko biće i svoju ekonomiju. To su jevreji. U Medini je bilo i prikrivenih neprijatelja. Primiše islam radi svoje koristi, a ne radi vjere. Na čelu njih je Abdullah bin Ubej i njegovo društvo – oni nisu ni u kojem pogledu bili manje opasni po muslimane od prva dva neprijatelja. Postojala je i četvrta skupina neprijatelja, a to su beduini, nastanjeni oko Medine. Njih nije zanimala vjera ili nevjera, jer su bili pljačkaši i banditi. Njih obuze strah i očaj zbog pravde, pa se okrenuše protiv muslimana i protiv njihove pobjede i slave. Jaka, čvrsta i pravedna medinska država će svakako nauditi njihovom pljačkaškom i hajdučkom načinu života, te zbog toga postaše njeni otvoreni neprijatelji. Kako vidimo, opasnost je okruživala muslimane sa svih strana, međutim, svaka se strana odredi prema muslimanima onako kako je po nju bilo najbolje i kako će najlakše ostvariti svoje ciljeve. I dok su muslimani Medine učvršćivali svoju životnu trasu, stajući na put zavjerama, pobunama i sličnim smicalicama, jevreji se oglasiše javnim neprijateljstvom, izražavajući tako svoj gnjev i mržnju, a neka također zaprijeti žestokom osvetom, najavljujući odmazdu, čineći sve to javno i otvoreno. I stvarno, mušici će pokrenuti jednu novu bitku, tešku i kobnu po muslimane, a poznatu u historiji pod nazivom Bitka na Uhudu. Muslimani u Medini, okruženi neprijateljima sa svih strana, vodili su mudru politiku, vodeći računa da ne zapadnu u greške, a imali su neobično sposobnog vođu u Resulullahu Selam koji je bio oštrouman, uvijek trezven, obavješten o svakoj opasnosti, te je uspješno odoljevao svim neprijateljstvima. Evo nekoliko neprijateljskih pokušaja. Prva nepovoljna vijest koja je došla Resulullahu a.s. u Medinu je bila da plemena Benu Sulejm od Gatafana pripremaju svoju vojsku da napadnu Medinu. Resulullah a.s. iznenada i neočekivano sakupi dvije stotine konjanika i krenu na ova plemena, zatečena na njihovim imanjima kod El Kudra. Benu Sulejmova vojska se razbježa, ostavivši u dolini 500 deva koje zarobi medinska vojska. Resulullah a.s. podijeli deve vojnicima nakon što je izdvojio petinu. Svaki vojnik je dobio po dvije deve. Mekanski mušrici bili su ogorčeni porazom na bedru. Nikako nisu mogli shvatiti kako je došlo do njega. Zato je njihova mržnja svakim danom bivala sve veća protiv čovjeka koji je kriv za svu njihovu nesreću protiv Allahovog poslanika Muhammeda Zavjeru sklopiše dva mekanska junaka. Cilj je okončati sa onim koje i kriv za sav ovaj razdor, a to je Resulullah alaihisselam. Umeir bin Vehd i Safan bin Umeje sjedoše ubrzo poslije Bedra da kuju grozni plan. Umeir je inače prozvan imenom šeitan Kurejšija, koji je stalno zlostavljao Resulullah a.s. i njegove ashabe. Njegov sin Veh bin Umeir je bio zarobljenik Bedra. On mu napomenu događaj vezan za bacanje ljudi u stari bunar Bedra, pa Safvan reče Zaista od našeg života poslije njihove pogibije nema hajra. Umeir odgovori, tako je, da nemam dug koji treba da vratim i djecu koju treba da zaštitim, tako mi Boga išao bih ubiti Muhammeda, a imam i prema njima obavezu jer je moj sin njihov zarobljenik. Safan iskoristi priliku i reče, tvoj dug primam na sebe, ja ću ga vratiti za tebe. Tvoja djeca će biti sa mojom djecom, pomagat ću ih do smrti. Ništa ja neću imati, a da oni ne imaju. Umeir mu reče, nikom ništa ne govori o ovome. Dobro, odgovori Safan. Umeir naredi da mu se sablja naoštri pa krenu u Medinu. Kad je došao do Meščida, sjaha i poče vezati devu. Tu ga ugleda Omer bin el Hatab, koji je stajao sa grupom muslimana i razgovarao o uspjesima bedra, pa reče Ovaj pas, Allahov neprijatelj Umeir, nije došao s dobrim namjerama. Zatim uđe kod Resulullaha a.s. i reče O Allahov poslaniče, Eno dođe Allahov neprijatelj Umeir, opasan sabljom. Poslanik Alehi Selam reče, uvedi ga kod mene. Umeir priđe, a Omer ga povuče za opasač sablje, objesi mu ga za vrat i reče nekolicini Ensarija, uđite i sjedite kod Resulullaha alehi selam. Dobro ga čuvajte od ovog zlikovca. On nije došao sa dobrim namjerama. Onda ga Omer uvede. Kad ga vidi Resulullah a.s. i Omera kako drži za njegovu sablju, reče, pusti ga Omere, zatim mu reče, a zar nećeš pozdraviti? Umeir pozdravi, dobro jutro, a Resulullah a.s. reče, Allah nas je boljim pozdravom počastio od tog tvog pozdrava. Selam je naš pozdrav i pozdrav stanovnika dženneta. Zatim Resulullah a.s. upita, što si došao u Meire? zbog onog mog zarobljenog sina, da budete dobri prema njemu. A što će ti sablje oko vrata? Allah ružnim neka sablje učini, zar su nam išta vrijedile? Dobro, a sad budi iskren u Mejre, zašto si došao? Već sam rekao, samo zbog sina. A zar nisi sjedio sa Safanom bin Umeje i tu ste spominjali ljude iz bunara na bedru, Kurejšije, pa si ti rekao da ne imam duga i djecu krenuo bi da ubije Muhameda, pa Safan prihvati i tvoj dug i tvoju djecu, samo da me ubiješ. A Allah Đerlešanuhu je svjedok tome. Umeir reče, svjedočim da si ti Allahov poslanik. Mi ti u vjeri. Naučite ga iz Kur'ana i oslobodite njegovog sina. Što se tiče Safana, on je govorio u Mekki. Radujte se onome što ćete ubrzo čuti. Biće to vijest takva da ćete zaboraviti nesreću bedra. Pošto se Umeir nije odmah vratio, on se propitivao kod putnika za njega. Tako ga je jedan putnik obavijestio o Umeirovom islamu, pa se Safan zareče da s njim nikada progovoriti neće i da mu nikada i ni u čemu pomoći neće. Nakon nekog vremena Umeir se vratio u Meku i u njoj djelovao kao daija, tumač vjere te pred njim primiše islam mnogi ljudi. Bismillahirrahmanirrahim. Bitka sa jevrejima Benu Kainuka Ranije smo govorili o paragrafima ugovora kojeg je Resulullah selam sklopio sa jevrejima. Resulullah alaihisselam se strogo pridržavao svake tačke ovog ugovora i stoga se s pravom može reći da muslimani ni jednim svojim postupkom nisu povrijedili nijedno slovo ovog ugovora. Što se tiče jevreja, naroda poznatog u historiji po izdaji, prevari, vjerolomstvu i kršenju zadate riječi, moglo se očekivati da će slijediti svoj stari običaj u tome. Oni u istinu počeše praviti smutnju, bodriti na nered i očaj u muslimanskim redovima, te praviti zamke i kovati zaviru protiv muslimana. O tome imamo jako mnogo primjera. Ibn Ishak kaže, Šas bin Kajs, jevrejski starješina, ostar je u nevjerstvu, žestoki pakosnik muslimanima i potajni zavidnik prođe jedan put pokraja shaba Resulullah a.s. koje je Resulullah a.s. pozvao na dogovor. Vidio ih je kako u slozi, ljubavi i miru, objedinjeni islamom, međusobno razgovaraju i diskutuju. A sjetio se u kakvoj su neslozi i neprijateljstvo živjeli prije islama. To sadašnje stanje ga je iznutra razdiralo pa reče. Okupi se narod o kome se govorkalo i tračalo u ovome gradu. Ne tako mi Boga, mi ne možemo s njima zajedno živjeti nema nama opstanka dok su oni zajedno. Potom naredi mladiću, jevreju koji je bio s njim, da ode u to muslimansko društvo, da sjedne među njih i da počne pričati o minulom ratu Ebu Buašu i neprijateljstvu između plemena Benu Hazređ i Benu El Evs. I još mu reče da ih podsjeti na ono što su govorili jedni protiv drugih, te da citira stihove pjesnika iz tog džahilijskog doba. Mladić ga posluša i učini sve kako mu je rekao Šas bin Kajs. Muslimani razviše priču o minulim danima prije Islama, pa se oko toga i zavadiše. Dvojica se digoše, jedan iz plemena Hazreć, drugi iz plemena El Eus, pa pretjeraše u govorkanju i vrijeđanju, dok jedan od njih ne reče. Ako ste voljni, ponovo ćemo zaratovati. Prisutni iz oba plemena skočiše na noge i u srđbi i bijesu povikaše. Oružje, zatim s tim povicima izađeše napolje i zamalo ne dođe do sukoba. Vijest dođe do Resulullaha a.s. koji izađe sa grupom muhađira, stade pred njih i reče O muslimani, tako vam Allaha, a zar ćete se vratiti u džahilijet, a ja živ među vama? A zar ćete se vratiti u nevjerstvo nakon što vas je Allah uputio u islam i njime vas obdario? Islam je završio sa džahilijskim običajima, problemima i načinom života. On vas je spasio nevjerstva i među vas ljubav i slogu unio. Ljudi shvatiše da je šeitan upleo svoje prste među njih i da su pogriješili. Znadoše da im je krvni neprijatelj spletku podmetnuo, stoga zaplakaše, a potom se izgrliše, izmiriše i odoše zajedno sa Resulullahom a.s., poslušni, pokorni i zahvalni Allahu Đerlešanuhu, što ugasi vatru koju zapali njihov i Allahov neprijatelj Šas bin Kajs. Ovo je samo jedan od primjera djelovanja jevreja na stvaranju razdora među muslimanima. To je samo jedan od njihovih pokušaja da unesu nestabilnost među vjernike i time olabave tek svježe izgrađene temelje mlade države i mlade vjere. Najžešći i najveći zlobnik je bio Ka bin el Ešref. To je što se tiče pojedinaca, a što se tiče jevrejskih plemena, najopasniji po muslimane su bili jevreji Deju Benuka i Nakua, koji su živjeli unutar Medine. Imali su svoje naselje koje se zvalo njihovim imenom. Bili su zanatlije, zlatari, kovači, kujundžije i tako dalje. Zbog bavljenja ovakvim poslovima svaki od njih je imao oružje. Imali su 700 naoružanih boraca, bili su najhrabriji jevreji tog kraja i prvi koji su prekršili ugovor i zadanu riječ. Nakon bedra počeše otvoreno napadati muslimane. Proširiše mrežu svog djelovanja protiv njih. Širili su strah, muslimane ismijavali i napadali svakog koji bi došao u njihovu čaršiju. Počeše napadati i žene muslimanke. Kada se čaša žuči napuni, Resulullah a.s. ih okupi i održa im govor – pozivajući da se drže pravde i da slijete put dobra. On im zaprijeti da neće moći dugo činiti ta svoja zlodjela i da će se zbog toga žestoko kajati. Oni od svega toga ništa ne poslušaše, nego postaše još žešći u nedjelima. Pohod na Suvejk Dok su u Medini protivnici Resulullah a.s. Safan bin Umeje, jevreji i munafici pravili zavjere i dizali na bunu, Ebu Sufjan je u Mekki razmišljao o ideji da sa što manje vidljivih radnji napravi što veće zlo muslimanima. Hitno je morao pristupiti takvom jednom poslu kako bi povratio svoj izgubljeni ugled u narodu i ponovo dokazao svoju snagu i moć. Stoga se zavjetovao da neće oprati glavu od prljavštine dok ne napadne Muhammed selam. On uze 200 konjanika i krenu put Medine. Kada je došao u klanac planine Neib, otprilike oko 12 milja od grada, tu se zaustavi, jer nije htio vidljiv i direktan napad na Medinu. On odluči da to bude napad sličan gusarskim napadima. Pod okriljem tamne noći, skriven od znatiželjnih pogleda, dođe u četvrt u kojoj je živio Hujej bin Ahtab. Zatraži da uđe, ali ga ovaj ne primi iz straha za sebe i svoju porodicu. Ebu Sufjan zatim ode kod Selama bin Miškema, starješine Beni En Nadira, drugog jevrejskog plemena i njihovog rizničara, pa zatraži da uđe kod njega. Ovaj ga primi, nahrani ga i napi vinom, te ga obavijesti o novim vijestima u Medini. Poslije toga Ebu Sufjan izađe iste noći i ode do klanca gdje su ostali njegovi konjanici. On otposla jednu trupu koja napade medinsku četvrt El porušiše zidove, posjekoše i popališe palme i naniješe veliku materijalnu štetu. Usput ubiše jednog ensariju i jednog saveznika njegovog koji su bili zajedno na straži. Nakon toga pobjegoše nazad prema Meki. Resulullah alaihisselam sazna za ovaj gusarski napad Ebu Sufjana, pa krenu u potjeru za njim i njegovom konjicom koji su već pobjegli velikom brzinom, u bijegu su, a da bi se rasteretili i olakšali, odbacivali mnogu opremu i živežne namjernice. Stoga su i uspjeli pobjeći. Resulullah alaihisselam ih je tjerao do ravnice Ensari al-Kadr, zatim se odluči na povratak. Muslimani su usput kupili opremu koju su idolopoklonici usput odbacivali. Stoga se ovaj pohod i nazvao pohod na Suvejk, što znači pohod na opremu desio se u Zulhidžetu druge godine po Hidži, a poslije Bedra do dva mjeseca. Pohod na Zi Ovo je bio najveći i najbrojniji pohod koji je poveo Rasulullah a.s. prije bitke na Uhudu. Poveo je vojsku u mjesecu Muharremu druge godine po Hidži protiv Benu Alebe i Muhariba. Naime, do Resulullaha alaihi su došle vijesti da ovi neprijatelji žele udariti na pogranične dijelove Medine i opljačkati Stoga podiže 450 boraca, pola konjanika, a pola pješaka, pa krenu na put. U Medini ostavi za svog zamjenika Osmana bin Afana. Usput uhvate jednog čovjeka po imenu Džedbar iz plemena Benu Salebe i odvedu ga Resulullahu a.s. On ga pozove u islam i on primi. Resulullah a.s. ga postavi uz Bilala i povedoše ga sa sobom protiv neprijatelja. Kad neprijatelj vidje da dolazi ogromna vojska, razbježa se narod u brda, a muslimanska vojska stiže do bunarske vode zvane Zi Emr. Resulullah a.s. sa vojskom se tu ulogori i osta tamo cijeli mjesec Safer treće godine po Hidži. Ostali su toliko dugo da pokažu beduinskim arapskim plemenima da imaju ljudi, snage i moći i van Medine i zaista su im zadali veliki strah i trepet i bezborbe. Tako se Resulullah alaihisselam morao s vremena na vrijeme posvetiti i smirivanju unutrašnjih neprilika koje nisu izazivali muslimani tako da nakon ovih događaja predahnuše malo u miru. Bismillahirrahmanirrahim. Bitka na Uhudu. Priprema Kurešija za osvetničku bitku. Mekka je izgarala mržnjom prema muslimanima. Povod je tome bilo mnogo od gubitaka na bedru do stradanja posljednje trgovačke karavane. Strast za osvetom rasla je iz dana u dan, vratiti muslimanima istom mjerom ili još većom. Stoga se nije smjelo naricati za žrtvama bedra, stoga se nije smjelo požuriti za otkupom zarobljenika, da ne bi muslimani znali kolika je njihova tuga i žalost, a oni ne vole sažaljevanje. Neposredno poslije Bedra oni su se i bili dogovorili za jedan sveopšti rat protiv muslimana koji će zacijeliti njihove rane, ugasiti njihovu sržbu i stišati mržnju koja ih je izgarala. Oni se za ovu bitku počeše pripremati bolje nego za prvu. Najorganizovanije pripreme, kao i najveći posticaj za borbu, vodila je grupa mekanskih prvaka i Krime bin Ebi Džehl, Safan bin Umeje, Ebu Sufjan bin Harb i Abdullah bin Ubej. Kada se završi godina i kada Kurejši okončaše svoje spremanje, u Meki se sastade 3000 boraca, Kurejšija, Abesinaca i saveznika. Kurejšijske vojskovođe odlučiše da sa sobom povedu i žene kao potporu njihovim muževima. Iz Meke je krenulo dakle i 15 žena. Mekanska vojska krenu na put ka Medini, dobro pripremljena i dobro psihički opremljena, uz ra rasplamsale predislamske ratne osvetničke poklike, pune nade u pobjedu i dobar ishod bitke. Abbas bin Abdul Mutalib, Amidža Resulullah a.s. je cijelo vrijeme pratio pripremanje i opremanje vojske, pa kada ona krenu iz Meke, on posla preporučeno pismo Resulullahu a.s u kojem ga je obavijestio o svim detaljima vojnog pohoda. Medina je bila sva na nogama, sve je bilo pod oružjem. Klanjalo se pod oružjem, spavalo se sa oružjem. Nije smjelo biti nikakvog propusta. Mekanska vojska se kretala glavnim uobičajenim putem zapadno prema Medini. Kada su došli u mjesto El Ebva, Hinda, žena Ebu Sufjanova, predloži da raskopaju grob Amine, Mohamedove alaihisela majke, Vojskovođe joj to ne dozvoliše jer su se bojale teških posljedica koje bi ih snašle ako bi otpočeli sa ovako gnusnim zločinom. Vijesti su stizale u Medinu iz časa u čas, sve do posljednje o podizanju logora. Tada Resulullah a.s. održa vojno vijeće na nivou komandnog kadra na kome se raspravljalo o zauzimanju jedinstvenog stava po pitanju odbrane. Resulullah alaihi selam je klanjao džumu namaz i u hudbi objasnio značaj ovog sukoba, te im naredio da budu smjeli i ustrajni i da najozbiljnije svate težinu cijele stvari. Upozorio ih je veoma glasno i jasno da će dobiti bitku ako budu imali strpljenja. Naredi im da budu spremni za susret s neprijateljem. Na to se ashabi obradovaše. Kada je došao Resulullah a.s. na mjesto zvano Ešejhan, izvrši smotru vojske. Maloljetne vojnike vrati nazad u Medinu. Na istom mjestu vojska zanoći, nakon što klanjaše Akšam i Jaciju. Resulullah a.s. odabra 50 vojnika koji će držati noćnu stražu i koji će obilaziti oko vojnog logora. Komandant im je bio Muhammed bin Meslema, Ensarija, heroj izvidnice protiv Kaaba bin el Ešrefa. Resulullaha selam je posebno čuvao Zukvan bin Abdul Kajs. Neposredno pred zoru, kada je do malo trebalo klanjati Saba i kada je vojska bila na sasvim maloj razdaljini od neprijatelja koje su gledali i koji je njih vidio, uzoholi se Abdullah bin Ubay, čuveni munafik i napusti muslimansku vojsku sa oko 300 svojih boraca. Nakon ovih neprijatnih događaja Resulullah selam se diže sa ostatkom vojske, njih oko 700 boraca, da nastavi put prema neprijatelju. Međutim, ogromna neprijateljska vojska ulogorila se na velikom prostranstvu Uhudske doline, pa je bilo veoma teško zaobići neke njene grupe na tom putu. Stoga se Resulullah selam obrati s pitanjem ko bi mogao da nas provede ovim putem, a da zaobiđemo neprijatelja i da ne nailazimo na njih u prolazu. Ebu Hajsema reče, ja o Allahu poslaniče, on zaista izabra kratki put do Uhuda koji je prolazio preko zemlje Benu Hariseta, ostavljajući vojsku mušrika na zapadu. Resulullah a.s. na tom mjestu postavi vojsku i rasporedi je u redove i krila, spremne na borbu, on izabra jednu grupu od 50 vještih strelaca i dade zapovjedništvo u ruke Abdullahu bin Džubeiru en Nu'manu, koji je bio ensarija iz plemena El Eus i koji je učestvovao na Bedru. Resulullah alaihisselam naredi da niko ne smije ni strijelu odapeti dok on ne naredi. Lijepo mu je stajao dvostruki borbeni oklop s kojim je ponosito išao od borca do borca, hrabreći ih i upućujući ih na strpljenje u čekanju i na neustrašivost i hitrinu u okršaju. Kurejšije poredaše svoju vojsku u redove. Glavno komandujući je bio Ebu Sufjan koji se postavi u sredinu vojske. Neposredno pred bitku Kurejšije pokušaše još jedanput napraviti razdor u muslimanskim redovima. Ebu Sufjan posla poruku Ensarijama u kojoj im kaže – Pustite da se mi obračunamo sa našim Amidžićem, a vas nećemo dirati. Nama nije potrebno da s vama ratujemo. Tako je i ovaj kurejšijski manevar da razbije i razjedim muslimanske redove propao, ali je ipak ovo govorilo koliki su imali strah od Resulullaha, a i njegove vojske i pored toga što su bili brojniji i spremniji. Kurejšike su dale svoj veliki udio u ovoj bitci, vođa im je bila Hind, kći Udbeta, žena Ebu Sufjana. Ona je sa ostalim ženama obilazila vojničke redove, udarale su u defove i pjevale o bivšim junacima. Bodrile su na borbu, podsjećale na poginule očeve, sinove i braću. Dva neprijatelje se približiše i prvu varnicu upali nosač mušičke zastave, Talha bin Ebi Talha El Abderi, jedan od najjačih junaka Kurejšija kojeg su muslimani zvali Ovan, zvonar izađe ispred vojske jašući kamilu i pozva na dvoboj. Pred njim ustupnuše mnogi, bojeći se njegove jačine i hrabrosti. Međutim, Zubeir istupi iz muslimanskih redova i uputi se prema njemu, pa se velikom brzinom ustremi na njega poput razjarenog glava, zaskoči mu se na kamilu, obori ga na zemlju, odmače ga od sebe i presječe mu vrat. Resulullah a.s. je mutrio ovaj slavni dvoboj, pa kad vidi ishod, zaučite bire i zaučiše muslimani s njim. Resulullah a.s. pozvali Zubeira i reče za njega, svaki poslanik je imao svog pomoćnika, a moj pomoćnik je Ezubeir. Bitka je otpočela svom žestinom na svim dijelovima bojišta. Težište bitke je bilo oko kurešijske zastave. Pohitaše Benu Abid Dar da podignu zastavu nakon ubijstva njihovog predvodnika Talhe. Talhinu zastavu ponese brat mu Ebu Šejbe Osman bin Ebi Talha, koji iskorači u novi dvoboj. Na njega krenu Hamza bin Abdul Muttalib. Zamahnuje Hamza mačem tako jako da mu je odsjekao cijelu stranu od ramena zajedno sa rukom u kojoj je bila zastava pa do struka. Dok je centralno žarište bilo bitka za očuvanje ili pak za skidanje zastave, ostali dio vojske je uveliko vodio žestoku bitku na drugom dijelu ratišta. Muslimani su se žestoko borili puni vjere u Allaha Đerlešanuhu. Iman se ogledao na njihovim licima, a junaštvo u pokretu. Hamza bin Abdul Mutalib se borio snagom razjarenog glava. Prodroje u srce mušičke vojske, birajući njihove heroje ko mehke kruške, uklanjajući sa scene kao kad bura ponese list papira. Hamza je bio Allahov lav na početku bitke sa bajraktarima kao i tokom bitke sa njihovim junacima. Na kraju bitke poginu braneći islam, rušeći tminu. Ubiše ga mučki iza leđa, a ne kao junaci, gledajući mu u lice. I pored ove velike nesreće koja zadesi muslimane ubistvom Allahovog i Resulullahovog lava Hamze bin Abdul Muttaliba, muslimani su gospodarili čitavom situacijom. Bismillahirrahmanirrahim. Uloga muslimanskih strijelaca u bitci na Uhudu. Odred strijelaca kojeg je Resulullah a.s. postavio na Uhudu odigrao je značajnu ulogu s početka bitke. Čuvali su jedini prolaz preko Uhuda prema muslimanskoj vojsci. Mekanska konjica pod vođstvom Halid bin El Velida i uz pomoć Ebu Amira El Fasika pokušavala je tri puta proboj preko Uhudskog prevoja kako bi uništila lijevo krilo muslimanske vojske. Želje im je bila zaći muslimanima iza leđa i napraviti sendvič od njih. Na taj način bi ih sigurno vrlo brzo porazili. Međutim, ovi strelci su svaki put odbili Halidov napad i uspjeli sačuvati taj vrlo važan strateški položaj. I dok su strijelci čuvali svoje mjesta i odbijali Halidove napade, tog borbe je išao u korist muslimana. Malobrojna muslimanska vojska je kontrolisala cijelu bitku. Mušiški junaci malo pomalo gubili su nadu u pobjedu. Vojnici su bezglavo tumarali bojnim poljem. Izgledalo je kao da se protiv 3000 mušika bori 30.000 muslimana, a ne samo nekoliko stotina. Međutim, tih nekoliko stotina bile su divna slika vrhunskih heroja. Mušici nisu mogli više izdržati muslimanske napade i pored bezbrojnih pokušaja da ih makar samo zaustave. O kontranapadu nije bilo moguće ni pomisliti. Do tada niko nije uspio ni zastavu podignuti koja je pala nakon pogibije Savaba, da bi se makar oko nje okupljali i za nju bitku bili. Stoga se počeše povlačiti, a potom bježati, zaboravljajući da su došli uzeti osvetu i vratiti svoju slavu, ugled i veličinu. Nakon što je mala muslimanska vojska po drugi put porazila slavnu idolatrijsku Meku i nakon što se neprijatelj u trku povlačio s bojišta, ostavljajući sve iza sebe, neoprostivu grešku napraviše strijelci, grešku zbog koje se stvar okrenu skroz drugačije, grešku zbog koje će muslimani doživjeti veliku štetu i nesreću. Ta greška je dovela gotovo do ubijstva Resulullah alaihi ta greška je udarila crn pečat na obraz muslimanima i na njihovu slavu koju su stekli nakon pobjede na Bedru. Ranije smo naveli stroge naredbe koje je Resulullah a.s. izdao strijelcima, da su obavezni ostati na brdu, ma kakav ishod bitke bio, pobjeda ili poraz. Ali i pored ove stroge naredbe, kada su ovi strijelci vidjeli da muslimani uzimaju plijen od neprijatelja, pobjedi ljubav prema materiji te jedni drugima rekoše – plijen, idemo za našim drugovima, šta čekate? Halid bin El Velid iskoristi zlatnu priliku koja mu se ukaza tog momenta. On velikom brzinom krenu preko Uhudskog prevoja, uništi Abdullaha bin Džubeira i njegove drugove, zatim jurnu na muslimane sleđa. U ovom teškom času Resulullah a.s. je bio sa jednom malom grupom od devet njegovih drugova u pozadini muslimanske vojske pratio je kako njegovi vojnici tjeraju mušike sa ratišta. Odjednom ga iznenadi vrisak Halidovog konja. Znao je šta se može dogoditi. Pred sobom je imao dvije mogućnosti. Da se spasi na brzinu, on i njegova mala grupa drugova, na sigurno mjesto, a pritom da ostavi okruženu svoju vojsku na milost i nemilost neprijatelju, ili da se lično izloži opasnosti i da pozove svoju vojsku da se konsoliduju, te da ih lično izvede iz tog začaranog kruga prema Uhudu pobjedi Resulullahova alaihisselam oštroumnost i njegova hrabrost, zastade i povika iz svega glasa, dozivajući svoje drugove. O Allahovi robovi, o vjernici! Vikao je znajući da će ga mušici čuti prije muslimana, ali je bio uporan da ih dozove, izlažući sobstveni život velikoj opasnosti u tom kobnom času. I zaista mušici ga čuše prije muslimana, pa pojuriše u pravcu njegovog glasa. Kada muslimani padoše u okruženje, grupa njih je u tim trenucima vodila računa samo o sebi. Oni se dadoše u bijeg, ostavljajući bojno polje, ne vodeći računa šta im se dešava iza leđa. Neki od njih krenuše pravo u Medinu, a neki pobjegoše na vrh Uhuda. Druga grupa muslimana se vrati nazad, pa udari direktno na mušike. Mačevi se ukrštiše, ljudi se izmiješaše da se nije moglo prepoznati ko je ko. Desilo se da su se neki muslimani međusobno ubijali. Ovaj događaj je napravio još veću pometnju u muslimanskim redovima. Mnogi nisu znali ni kuda će, ni šta će. I dok su se oni tako vrtili u krug, čuše kako neko viče, Mohamed je ubijen. Pred njima se svijet okrenu, brzo se osvijestiše šta ako je istina, a šta ako je laž. Neki pomišljahu da odustanu od borbe i da traže od Abdullaha bin Ubeja zaštitu kod Ebu Sufjana. Drugi stvarno i baciše oružje. U tom času pored ove izbezumljene grupe provođe Enes bin En Nadar. Oni ga onako spuštenih ruku pogledaše, a on upita, šta čekate? Odgovoriše, ubijanje je Resulullah On upita, pa šta ćete od svog života nakon njega? Ustanite i umrite za ono za što umrije Resulullah U ovim teškim trenucima podiže svoj glas Sabit bin Ed i povika, o Ensarije, ako je Muhammed mrtav, Allah je zaista živ, on ne umire. Borite se za svoju vjeru. Allah će vas pomoći i pobjedu vam donijeti. Ponovo zgrabiše oružje i počeše odbijati neprijatelja koji je nadolazio u talasima. Pokušavali su da se probiju do svoje komande. Usput saznaše vijest da je Resulullah a.s. živ i da je ono bila čista namjerna laž. Postojala je i treća grupa ljudi koju nije ništa drugo interesovalo do sam Resulullah selam. Oni su od početka bili uz Resulullaha, njega okruživali i njega čuvali. Među prvima je bio Ebu Bekr Es-Sidik, Omer bin El-Hattab, Alija bin Ebi Talib i još neki vjerni njegovi ashabi. I dok su raštrkani muslimani trpili posljedice stravičnog okruženja, u kome su ih mušici gotovo istrebili, Težište bitke se prenosilo ka Resulullahu a.s. i oko njega. Ranije smo spomenuli da je u vrijeme prodora Halid bin al-Velida uz Resulullah a.s. bilo svega devet ljudi. Kada je Resulullah pozvao muslimane da se okupe oko njega, njegov glas su čuli mušici i prepoznali ga, pa su pojurili prema njemu i napali ga. Dočekala ih je ova mala, ali hrabra družina devetorice i pružila neviđen otpor baziran na velikoj ljubavi, brizi i povjerenju prema Resulullahu alaihi Nakon pogibije Ibnu Es-Sekena uz Resulullaha alaihi selam ostadoše samo dvojica muslimana, muhađira. Tog kobnog dana u kome se branio život Resulullaha alaihi poslanika svih muslimana svijeta, branila se vjera Islam, branio se muslimanski iman, uz pomoć svevišnjeg Allaha Đalšanuhu i njegove obavještenosti o onome što je nama nepoznato dok su se događale tragične stvari na bojnom polju i oko Rasulullah a.s. ashabi sa prve linije nisu bili upoznati sa događajima. Oni nisu imali pojma šta se sve dešava na Uhudu jer su se neprekidno borili. Nisu mogli čuti Resulullah selam kada ih je dozivao da mu priteknu u pomoć. Oni su se odjednom pobojali da mu se šta ne dogodi što ne bi bilo na čast muslimanima, pa pohitaše do njega stigli su dosta kasno jer je Resulullah a.s. bio već izranjavan. On, a.s. ranjen, a šest njegovih branilaca mrtvi, a sedmi u ranama leži na zemlji. Još dvojica, koljuti tigrovi, žestoko sijeku sve ispred sebe, štiteći mu tijelo Resulullahovo a.s. Bili su to Sad i Talha. Kad ashabi ugledaše sve ovo, okružiše Resulullah a.s. da ga zaštite svojim tijelima i svojim oružjem. Oprezno su motrili da ga ko od neprijatelja ne pogodi. U isto vrijeme su odbijali žestoki napad neprijatelja. Prvi koji je prišao Resulullahu a.s. je bio njegov vjerni prijatelj i ashab Ebu Bekr radijallahu anhu. On je bio drug iz Hidže, drug iz pećine Sevr, dođe do svog poslanika alaihi selam te kad ga ugleda zahvali Allahu Đalešanuhu što ga zateče živog. Svakog trenutka broj mušrika na Resulullaha alaihi se stalno povećavao. Njihovi napadi su bili sve žešći i žešći, a su morali uzmicati i povlačiti se. Odjednom Resulullah propade u zamku koju mu je ranije postavio Ebu Amir zvani Fasik, što znači pokvarenjak. U tom padu Resulullah je uzledio oba koljena. Alija mu pruži ruku da izađe iz rupe, a Talha bin Ubejdullah, onako ranjen, prihvati ga i pomože mu da se održi na nogama. Muslimani su pokazali veliku hrabrost i požrtvovanost u ovoj bitci kakvu do tada nije poznavala historija. Ebu Talha je svojim tijelom štitio Resulullah alaihi selam. Svojim grudima je dočekivao neprijateljska koplja. Enes radijallahu anhu pripovjeda, kad je bila bitka na Uhudu, strada svijet oko Rasulullaha selam a Ebu Talha je ispred njega sa štitom u rukama dočekivao strijele. Kada poginu Musab, Rasulullah selam predade Bajrak Ali bin Ebi Talibu radijallahu anhu, koji svom žestinom nastavi bitku. Također i ostali ashabi nastaviše borbu svom snagom, tada Resulullah a.s. pođe za rukom da se probije do okružene vojske. Kad im se primače, prepozna ga bin Malik i povika iz sve glasa. O muslimani,